บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดสิมคำคุณศัพท์หนึ่งปริก м е т н и к и о д и ผู้หญิงชาราหนึ่งคนสตาราชินกา ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Товста жінка ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Допитлива жінка รถใหม่หนึ่งคัน Новий автомобіль รถความเร็วสูงหนึ่งคัน Швидкий автомобіль รถนั่งสบายหนึ่งคัน Зручний автомобіль ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุด Синє плаття ชุดเรสสีแดงหนึ่งชุด Червоне плаття ชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุด Зелене плаття กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบอร์นาซุมก а กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ к о ริชเนวาซุมกะกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบีลาซุมกะคนใจดีหลายคนลูบิอาสเนลูเด คนสุภาพหลายคน в ิ ч л и в і люди คนน่าสนใจหลายคน цікаві люди เด็กน่ารัก милі діти เด็กดื้อ зухвалі діти เด็กดี Слухняні діти